Մինչև 20 տարեկանների աշխարհի փոխ-չեմպիոն Արցախցի գրոսմաստեր Մանուել Պետրոսյանը նվաճեց շախմատի տղամարդկանց Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության հաղթողի գոչումը։ Հայաստանի նորընծա չեմպիոնը վերջին 11-րդ տուրում սև խաղակարերով հաղթեց Արման Միքայելյանին եւ 8 միավորով միանցյան գրավեց առաջին տեղը։ Հայկ Մարտիրոսյանն ու Շան Սարգսյանը 7.5 տասնորդական միավորներով կիսեցին երկրորդ տեղը։ Լրացուցիչ միավորներով երկրորդ տեղումը Հայկ Մարտիրոսյանը Շան Սարգսյանը զբաղեցրեց երրորդ տեղը։ Իտալիայի առաջնության 23-րդ տուրում Ռոման հյուրընկալվեց Էմպոլիին։ Պորտուգալացի Ժոզե Մորինիոյի գլխավորած թիմը հաղթանակ դրավ 4-2 հաշվով։ Դուբլի հեղինակ դարձավ անգլիացի հարձակվող Թեմի Աբրահամը, այնուհետև 2 րոպեում աչքի ընկան պորտուգալացի կիսապաշտպան Սերժիո Օլիվեյրան եւ իտալացի կիսապաշտպան Նիկոլա Զանիելան, որին գոլային փոխանցումը կատարեց Հենրիխ Մխիթարյանը։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպանը փոխարինվեց 75-րդ րոպեին։ Երկրորդ խաղակեսում դաշտի դերերը 2 գոլ խփեցին, սակայն ավելին անել չկարողացան։ Ռոման Միլան պահպանեց հաղթական արդյունքը եւ 38 միավորով 6-րդ տեղում է, Էմպոլին 12-րդն է 29 միավորով։ Իսպանիայի առաջնության 22-րդ տուրում Ռեալն ընդունեց Էլչեին։ Իտալացի Կարլո Անչելոտիի գլխավորած թիմը բավարարվեց ոչ ոքի 2-2 արդյունքով։ Ռեալը 50 միավորով առաջին տեղում է եւ 4 միավորի առավելություն ունի երկրորդ տեղում ընթացող Սևիլիայի նկատմամբ։ Էլչեն 15-րդն է 23 միավորով։ Իսպանիայի առաջնության 22-րդ տուրում Բարսելոնան մրցակցի խաղադաշտում հանդիպեց Ալավեսի հետ։ Չավիի գլխավորած թիմը հաղթեց նվազագույն հաշվով միակ գոլը 87-րդ րոպեին խփեց հոլանդացի կիսապաշտպան Ֆրենկի Դե Յոնգը, որն օգտագործեց իսպանացի հարձակվող Ֆերան Տորեսի փոխանցումը։ 21 խաղից հետո Բարսելոնան 35 միավորով 5-րդն է եւ 1 միավոր հետ է 4-րդ տեղում ընթացող չեմպիոն Ատլետիկոից։ Ալավեսը նախավերջինն է 17 միավորով։ Ֆրանսիայի առաջնության 22-րդ տուրում առաջատար ՊՍԺ-ն Փարիզում մրցեց Ռայսի հետ։ Արգենտինացի Մաուրիսիո Պոչետինոյի գլխավորած թիմը վստահ հաղթանակ տարավ 4-0 հաշվով։ Փարիզյան ակումբի առաջին գոլը խփեց Սերխիո Ռամոսը։ Աչքի ընկան նաև իտալացի կիսապաշտպան Մարկո Վերատին եւ պորտուգալացի կիսապաշտպան Պերեյրա Դանիելուն։ Մեկ անգամ էլ սեփական դարպասը գրավեց հյուրերի խաղացող բելգիացի պաշտպան Վաուտ Ֆասը։ Մեկ ամիս դադարից հետո խաղադաշտ վերադարձավ ՊՍԺ-ի արգենտինացի հարձակվող Լիոնել Մեսին, որը 63-րդ րոպեին Ուրուգվային փոխարինեց արգենտինացի կիսապաշտպան Անխել Դի Մարիային։ ԲՍԺ-ն 53 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը եւ 11 միավոր առաջ է երկրորդ տեղում ընթացող Նիցայից։ Ռեյսը 14-րդն է 24 միավորով։